ekitabo kembandizo embandizo esula ya mbere ebaruro ya mbere yokutonda obubere ruwanga akatonda eiguru nensi ensi ekaba eribusha etaina mishusire yona yona kandi enyanja ekaba ebunzirwe omwirima na moyo wa ruwanga yarabaga anyanja egyo iguru e Ruhanga agambati Habeo ekitangara ekitangara kibao Ruhanga abone kitangara okwo kirikirungi akitaishurana no mwirima ekitangara akietanye mishana no mwirima agweta kiro bubabwankya bubaboigoro ekyo kiro kya mbere Ruanga agambati Habeo eiguru omugati y'amaizi ligataishurane atonde iguru eiguru elyo itaishurana na maize agagagya eiguru yalyo agagagya ansi yalyo nikwobya bayire bityo elyo aliyeta iguru bubabwankya bubabwa iguru ekyo kiro kya kabiri ruanga agambati amaizi agalio munsi gateranire omumwanya gumo habeo orukaru bibabityo orukaru arwetansi namaizi agateranire hamo agetanyanja aleba abonoko biribirungi ashuba agambati ensi emerwe ebimera ebiraba enjuma emiti eraba ebiraba byenjuma bulikimo omungeri yakyo bibabityo ensi emerwa ebimera ebyabulingeri ebiraba enjuma n'emiti yebiraba etaliemo aleba abonoko biribirungi buba bubabwaigoro buba bwaigoro ekyo kiro kya kashatu Ruwanga agambati Aiguru abeo ebiri kwaka ebyo kutaishurana nyemishana nekiro marabibe bumaniso bwebirumo nebiro n'emyaka bibe ebiri kwaka aiguru byakizensi bibabityo atonda ebiri kwaka bibiri ebyango ekiri kwaka ekyango kibe kyanyemishana kandi ekikuonderao kibe kyekiro kwako atonda nenya nyinyi ebiri kwaka ebyo abiteka aiguru kubani byakizensi ebyanyemishana nebyekiro bibinge omwirima abone areba abona okobiri birungi bubabwanki abo baboygoro ekyo kiro kya kana ruwanga agambati omunyanja habemu ebitondwa bingi muno ebina oburora nebinyonyi biarale iguru kityo atonda ebinya mugenge byamani ebyo munyanja nebitondwa byona ebina oburora ebigenda ebya bulingeri ebijwire omunyanja nebinyonyi ebiyarara ebitali bimoi aleba abona okwo biribirungi abiya omugisha naagambate muzale mukanye muijule enyanja nebinyonyi bikanye omunsi bubabwankya bubaboigoro ekyo kiro kya katano ashuba agambate ensi ebemwe bitondwa ebina oburora ebya bulingeri ebitunganwa nebyekurura n'enyamaishwa ezitaliyamu biba bityo ruhanga atonda enyamaishwa ezengeri zingi nebitunganwa ebitali bya mishusiremo nebyekurura kutyo aleba abona okobiri birungi niro yagambira ati mbwenu tutonde abantu abali kutushusha abali kushusha itwe batwale mfuru n'enyanja n'ebitunganwa n'ebyekurura ebyabulingeri n'ensiyona kiti oruwanga atonda abantu abali kumushusha abali kushusha wenene atonda omushaija n'omukazi abaao omugisha abagambira ati muzale mukanye muijulensi mugigerere mutwale enfuru nebinyonyi na buli kintu omunsi ekina oburora ekigenda agambati nabahe bimera byona omunsi yona ebyenjuma bulimuti ogwebiraba byenjuma bibe byakulya byanyu omunsi omu bulinyamaishwa bulikinyonyi ebyekurura byona na bulikimera nebina obulura byona nabiba na bibe byakulya byanyu bibabityo ruwangabo na bulikintu ekyo yatonzire oko kirikirungi muno bubabwankya bubabwaigoro ekyo kiro kyamkaga